для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. І раней невялікі весялун, Васіль цяпер ледзь не цэлымі днямі хмурна маўчаў. Сам ён амаль не пачынаў гаворкі і адказваў неахвотна, рэзкай коротка. Асабліва маўклівы і нелагодны быў ён з жонкаю. Здаралася, што за суткі не прамаўляўся з ёю і словам. Ён не таіў, што не хоча сустракацца з ёю стараўся да ночы не заходзіць у хату. Калі даводзілася сысціся з ёй за сталом, аберагаючыся позіркаў, хутчэй сёрбаў боршч і глытаў гарачыя камы і хутчэй вырываўся на волю. Удзені яна гаварыла мала, толькі слязілася часам ды да смаркалася. Яна нібы чакала ночы. Цяпер у цемры, лежачы пад адной коўдрай з Васілём, яна ўжо не хліпала моўчкі, як першыя ночы, а з кожным разам да слёз дадавала ўсё больш папрокаў. Васіль, як бы адгароджваючыся, лажыўся спіною да яе і за спіною чуў нудная, назольная. Пайшла дурная за такога а казалі ж не ідзі ні кала ні двара чаго ты пойдзеш а пайшла не паслухалася пашкадавала думала бедны ды няшчасны любіць болей будзе а бяду горем прынясу сёе тое скрыню поўную карову хату бацька паможа так вось як аддзячыў аддзячыў за ўсё маё добрае загубіў жызню маю маладую а сарамаціў на ўвесь свет а Маня доўга хліпала, смаркалася, а потым зноў заводзіла, цягуча паныла нейкім сырым голасам. Казалі: «Не ідзі за яго, ні кала ні двара. Чарнушкавае то голае то адвярнулася. А ў цябе добра столькі казалі. Любы возьме, не паслухалася дурная. Сама ў пельку залезла, зноў за васілёвай спіною хліпала, смаркалася і сапла важка маня. А вось хведар залешнікаў наказваў бацьку, аддай за ўсея, А я не захацела кручаная. Лепшага трэба было, ад шчасця свайго сама адказалася сама, А пайшла б за ўсея жыла б прыпяваючы, На ўсе алешнікі гаспадары не тое што. Дык нешва не паслухалася. Кульгавая ўсей недаўпадобы быў. Сама сабе загубіла жызню, знайшла шчасце. На вуліцу хоць не вытыркайся. Зноў мані слязліва сцепалася, смаркалася. Дабра столькі бацькавага перабраў, а залаціўся бацькавым дабром, карову, зямлю такую забраў. Хату паставілі, а яму ўсё мала. Усё забыў, толькі пазвала это. Яна помаўчала, шукаючы вартага слова, а не знайшла. Я тут кручуся ўвесь дзень, корпаюся у этом гнаі, свету не бачачы ён. У голасе мані штосьці забулькала крыўднае злое, а ён па разорах качаецца з етаю. Ёй хацелася свежага. Яна крутнула хвастом, дык ён і пабег за ёю па разорах качацца, пакаль жонка корпаецца ў гнаі. Ах ты жарабец, кныр паганы. Вось так плакала маня. Але яна быццам бачыла, з кім Васіль зараз думкамі і душою, хоць і ляжыць пры ёй. Ад таго, што ён на ўсё маўчаў, Маня ўсё больш злавала і ўсё больш чула, як бы не хацела, што не можа нічога зрабіць, каб адхіліць бяду. Ні раз і не два, што ночы згадвала яна Ганну – згадывала с такой ненавистью, что не могла вымовить яе имя, не знаходила, сдавалася, вартых слов. И тое, что Маня все больше разумела, что змянить ничего не здолее, что яна бессильная, еще больше распаливала яе ненависть». І зноў яна заводзіла сваё, знайшоў каго эту сучку, якая яшчэ ў дзеўках лезла пад усякага, якое толькі адно на ўме, толькі адно, чтоб склешчыцца, абы з кім, абы жарабец, абы кныр, абы склешчыцца, ету, якая век па завуголлях бегае сука, якая ля кожнага вугла, ля кожнага плоту, абы з кім, абы кныр. Маўчы ты! не вытрымаў раптам Васіль. Ён сказаў гэта з такім гневам, што маня ад знеспадзілкі анямела. І азвалася са злой радасцю. А, не даў падобы, шкода стала яе. Васіль павярнуўся да мані так раз'ятрана, што яна нават замерла, ведала гэтай раптоўныя яго прылівы гневу, і ён і праўда гатоў быў учапіцца ў горла ёй. Колькі хвілін, Васіль ледзь утрымліваў дыханне. Яна адсунулася да сцяны, ляжала моўчкі, прыслухоўвалася, а калі ён паспакайнеў, зноў захліпала. І не кажы нічога, слова не кажы. Сама вытварае такое, а ты маўчы, нічога не кажы. Васіль мацюкнуўся, адкінуў коўдру, поцемкі стаў шукаць апоркі сарваўшы світу з крука, накінуў на плечы, стукнуў дзвярыма, а потым доўга сядзеў на холодным ганку, не мог астыць. таго вечара Мані ўжо пабойвалася клясці каля Васіля Ганну. Сцепалася толькі ў плачы, упікала, гразілася пайсці, а ён, як і раней, ляжаў, адвярнуўшыся ад яе моўчкі і думаў сваё. За ўсе ночы ні адным словам не павінаваціўся ён жонцы. Слухаючы яе нават успамінаючы ўсё, што было ў яго з Ганнай, Васіль не адчуваў ні сорму, ні вінаватасці перад маней. Не трывожылі Васіля яе пагрозы, пайду, кіну ўсё, як так мучацца, жыві цесся з етай сваёй, пайду лепей ўжо быць адной, як такое. Часам было і так, што Васіль, лежачы побач, не чуў ні скарг яе ні пагроз. Тады, калі маня хліпала, гразілася, ён думкамі ўспамінаў, як бы вырываўся з цемры, з хатняй задухі на волю. І тады бачыў поле, прыгуменне і ганну. Чуў ганнін голас, бачыў ганніна, Обличчая і цешыўся. Ладзіў тады ў дваіх сваё нязнанае шчасце. Васілю было шкода маткі. Няёмка было перад дзедам, хата адна ведаў яны не спаць. Чуюць усё. Нярэдка лавіў слыхам, як матка стрымлівае невясёлы ўздых, як дзе тварочаецца на печы. Тады ён павяртаўся да жонкі тварам у твар і жорсткім лютым шэптам загадваў: «Сціхні, кажу табе зараз жа. Яго нелагоднасць да мані пераходзіла нават у жорсткасць, і ні разу не памкнуўся Васіль супакоіць яе хоць словам не толькі таму, што не ўмеў, а таму, што не хацеў. Аднойчы ноччу Маня прытулілася да яго спіны і пяшчотна пагладзіла. Потым нават пацалавала. Васіль, які раней не любіў яе лізання, непрыхільна вырухнуў плячом, як бы загадваючы адкаснуцца. Выдумала, знайшла час, падумаў Васіль як пра недарэчнае. Але маня не адхінулася. Зноў пачала туліцца да спіны, лашчыць яго. Ну, ну скажы, не было нічога. Пачуў ён неспадзеўкі гарачы, нават дзіўна вясёлы шэпт. Ну, скажы, не было. Матка это праўду кажа. Гэта выдумалі ўсё, нагаварылі а бугай сам выдумаў і пусціў па сялу, пусціў, а другі ўхапіліся, ім даўно хацелася гэтага завідна было, што хату мы такія ставім багатыя, што разжываемся не тое, што некаторыя. Вось бугай і выдумаў, А ось усе ўхапіліся і панеслася. Са зла гэта ўсё з зайздрасці. Маня раптам абхапіла яго рукой за грудзі і прыціснула Васіля так, што яму цяжка стала дыхаць, і ён, можа, упершыню адчуў, што яна такая дужая. Яна раптам павярнула яго да сябе. «Ну, Васілька, хорошы, а ніхто нас не разлучыць. Я ж цябе буду шанаваць, чтоб там не казалі, не буду слухаць нікога, аднаго цябе, чуеш? Аднаго! Ну, скажы, скажы, што не было нічога!» яна стала лашчыць яго, цалаваць так хапатліва, так ашалела, што ён нібы не пазнаваў яе, што раптам здзеялася з ёй такой няўклюднай, такой, якой здавалася, яна часта на хаду драмала. Ну, чаго это? Чаго это ты недовольна адвёў Васіль маніны рукі. Мані прыціхла. А ты не зліся попрасіла яна паслухмяна лагодна а я это з радасці думала ўжо што конец што ісці ўжо думала дадому мне трэба а вось і тады акурат заплакала малое маня устала забрала яго лежачы стала карміць о се як п'яўка прамовіла довольно маня покуль усё не выцягне не адарвеш здаровы як бык. Накарміўшы хлопца, палажыла яго між сабой і Васілём. А вось паляжы тут з бацькам, пацешся. Даўно не ляжалі разам. А потым сказала Васілю: А думаеш, ён малы не чуе, з кім ляжыць? Бацька, ці хто другі? Ён чуе ўсё, усё разумее. Калі хлопец заснуў, Маня положила его у колыску, снова почала лащиться до Василя, а Василь не отводил ее руки. Не говорил ей недоброго, але и пяшчоты я ей не чу, не отгукался. Я находка перестала пистить его и лежала уже молчки, так само думала про нечто. Але что может сделать один доток тихого, цёплага цельца дзіцяці. І Васіля чуў, як у хмурную непрыхільнасць яго увайшлі жаласць да малога і вінаватасць перад ім. Раптам паявіліся ў яго душы штосьці чулае, кволае, і з-за гэтага прыслухоўваўся ён ужо да мані і прыйшло ў галаву неспадзявана раптам, а пра што маня думае. Яна доўга маўчала. Ну, не было нічога. Праўда, прамовіла яна, і як бы ўжо сумненнем і разгублена. Ну, скажи, не было? Матка правду казала? Ну, не было, правда? Васіль ведаў, што яна рада была пыхлусней яго, але ён маўчаў. А яна чакала яна спадзявалася. А ён маўчаў, быццам гаварыў, што было, тое было. І няма чаго тут хаваць. Маня раптам адсунулась, уткнула галаву ў падушку, і Васіль улавіў, як матка на палацях пры печы. Важка уздыхнула. У тым прытоеным няўпэўным жыцці, якое хавалася пад звыклай зманлівай абыдзённасцю клопатаў, што ўздымалі яшчэ поцемкі ўсіх у хаце, найбольш няўпэўнасці было ў Васіля. Ішлі дзень за днём, а Васіль усё не мог дайсці да якой-небудзь цвёрдасці – да якога-небудзь рашэння. Усё нібы круціўся на раздарожжы. Былі праўда і цяпер хвіліны, калі сэрца поўніла адвага, калі чулася незвычайна ўзнёслая лёгкасць, усё важкае, блытанае, раптам рвалася. І былі толькі дзівосная лёгкасць і шчасце. ён нібы зноў быў з Ганнай. І Ганна была яго. І нікога не было між іх, і нікога не было навокал, толькі ён і яна. Былі бачылася ўжо яны чалавекам і жонкай, не збягаліся пота і кратком, а жылі разам з Ганнай у адной хаце. Ішлі разам у поле, разам дбалі пра гаспадарку. Васіль просто ў вачавіткі бачыў, як яна нясе зелле парасятам, як доіць карову. У потімку душных начэй мрылася, як яна падыходзіць да яго ложка, як кладзецца з ім побач як ляжыць, дакранаючыся да яго грудзямі, як ён пальцамі абцінае гарачую круглассть яе пляча і як яе рука бяжыць за яго спіну і як ён туліць яе да сябе. Ён чуў, што ў яго ад адных гэтых думак, усё ўсярэдзіне гарэла пякучым нецярплівым полымем. Тады помсліва зларадна Васіль успамінаў. Праўду казала, якое то жыццё, калі, не любячы мучыся, нашто і жыць так. Хоць мяне прывязаў, канешне, хто, хадзіць век прыетай, не любячы. Жаніўся, дык можна і разжаніцца, не тыя, не старыя часы зараз – не тое. Але вось жа бяда і лёгкасць і яснасць неўзабаве кудысьці раптам прападалі, і прападала рашучасць. І з галавы як бы выходзіў, выветрываўся нейкі хмель, лес холодны нядобры роздум. Усё зноў пачынала бачыцца хісткім, блытаным, цьмяным. Куды не падаўся, быў гушчар, гушчар, які чапляўся за ногі, за рукі, калоў яму твар і трымаў яго. А хто прывязаў, канешне? А хіба ж не прывязаны? Прывязаны, ды да яшчэ і не адной вяроўкай і прывязаны і звязаны по руках і нагах і чым далей тым больш І вось тады адыходзілі тыя вечары ночы калі ўпершыню адчуваў на сябе на безвыходным раздарожжы і тым менш гарка... гаркаты было ў думках і менш пякло. Нібы прыцярпеўся Васіль к бядзе. Нявесела плёўся не раз ужо ходжанымі разорамі разваг і кожны раз спатыкаўся аб адно і тое ж і ўсё больш безнадзейна бачыў, што выхаду няма, што ўсё звязалася ў такі моцны вузел, які не развязаць яму, а вось толькі рэзаць, рэзаць па сваім сэрцы. Днём амаль не было гарачкавых відовішчаў. Думкі былі яшчэ больш важкія, павольныя, і ўсё тады Васілю навокал валявалася яшчэ больш блытаным і неразвязным. Усё, куды б не павёў вачыма, нагадвала пра тое, што жыве ён на зямлі, жыве сярод людзей – Ці бачыў дзеду, матку, дзіця, ці ішоў па дварыню, свядро вады каню, ці з прыгуменне бачыў, як ходзяць па згалелых агародах, едуць па пустым полі іншыя людзі, ці проста бачыў даўнія замшэлыя стрэхі і тады грудзі яго ціснула адчуванне няпростасці ўсяго ў свеце. Трываласці векавечных парадкаў. Ніколі яшчэ столькі не думаў Васіль, як у гэтыя дні, і ніколі не было ў яго думках столькі няроўнасці, столькі супярэчлівасці. То ён гатоў быў ужо змірыцца з тым, што ёсць. Як склалася, так склалася, не пераменіш і позна мяняць. Раней трэба было думаць, пачынаючы вось тады. А часам папракаў у думках нават Ганну. Не захацела разам, калі можна было глушаковага шчасця паспытаць захацелася. Спахвацілася цяпер, як усё так моцна завязалася. Але раптам за чаем нахадзіла на Васіля рашучасць. Пайду. Кінуў усё. А прападзі яно пропадам, чтоб век за яго мучыцца. І ўжо Васілі шоў, каб аб'явіць усім аб сваім рашэнні, ішоў рашуча, але потым запавольваў хаду і зусім спыняўся. Як жа ён кіне гэта ўсё? Такую зямлю, хату, коня, лепшую долю таго, што нажыў, лепшую, свой набытак. Так думаў ён. Васіль нібы спрачаўся з сабою. Ледзь не ўвесь час, ледзь цверазеў ён, лезла да яго гняло разуменне нейкай неправавернасці, недазволенасці гэтага шчасця нібы ніякага права не меў ужо ён на гэта, на любоў Ганны. Нібы ён хацеў браць тое, што ўжо не дазволена было браць. Нібы ён пераступаў закон. Нявольны, немалады ўжо, вярэдзіў заўсёды хтосьці разважны у васілёвых думках і дадаваў нязменна неадчэпліва Ганна па душы. А мала што па душы, мала што хочацца, Прыйшла пара, калі рабіў, як хацелася, прайшла. Не хлопец ужо, чалавек сталы гаспадар, дык рабі як сталы, як гаспадар, як бацька. Прызвычайна увесь век цярпець, перакананы, што жыццё цярпення Васілі тут адчуваў: трэба цярпець. Лёс бы наканаваў тое, што некалі падвяло Ганну к яўхіму, цяпер не пускала да яе Васіля. І вось жа, як бы знарок, Ганна узнал, узлаваная даўно не пільнавалася гэтага закону абавязку. А вось Васіля гэты закон трымаў, звязваў яго і ўчынкі, і думкі. Глядзі гаспадарку, гаруй і цярпі. Любіць не любі не хлопец толькі ж чаму так цяжка было адагнаць недазволенае гэтае як жа я без яе а як яна усё гэта вярэдзіла душу Васіля сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук